la Brasila insularo San Petro cae San Paulo. Anto ne longe mi vidis document filmon pri la Brasila malgrandega cae prescao neconata insularo San Petro cae San Paulo. Poste mi sercis in la interreto pri gi cae malcovris che existas articolo pri gi in la esperanta Wikipedia tamen mi preferas transdoni quelcaen e la informoi donitai en la portugal lingua versio. La insularo estas aro de malgrandai rocae nelogiatai insuletoi situantai en la centra parto de la equatora Atlantica Oceano, 986 kilometroin de la nord-orienta Brasila marbordo. Gi estas la dua ple orienta territorio de Brazilo. La ple orienta estas la insulareto Trindade kaj Martin Vaz, kiu situas 1200 km for de la sud orienta marbordo. San Pedro kaj San Paulo estas la sud amerika loko kiu troviĝas ple proksime al Afriko. La totala surfaco de la insularo estas nur proximume decep mil quadratae kilometroi. Cae la maximuma altezzo estas dec hoc metroi. Gi consistas el quin mal grandai rocae insuletoi cae mult nombrae rocoi. Gi estas la sola loco en la Atlantica Oceano cie la profund mara zono estas elmontrita super mar nivelo. Profund mara zono estas estas tavolo de la pelaga zono de oceano. Ie profundo de 3.000 di 6.000 metroi, tio zono restas in perpetua malhelezzo. Gi per si mem formas circo 83% de la oceanoi cae covras 60% de la surfazo de la tero. La insularo estis nevole malcovrita en 1521 kiam shiparo trapassis la regionon. La shipo San Paolo surrocigis, cae la shipanaro esti savita de la shipo San Petro. La unua registrita surterigio su la rocoi estis tiu de la franzo Bouvet du Lozé, 1738. Postai ocazes in 1803 cae 1806. La plei fama visitanto estis Charles Darwin, cio alterigis in 1832, in la unua parto de sia voyaggio circa la Tero. In 1930, la Mar Armeo de Brasilo instalis tie la unuan lumturon. Tiu laboro, interrompita dum quelque da tempo, finigis unu jaron poste. Sed jam in 1933, ter tremo parte detruis gin, cae gi ne plu funcciis. Cetere, in tiu regionu ofte ocasas ter tremoi. En la 1960-a jaroi, exterlandae sciencistoi visitis la insularum, principe Belmonte, la plei grandan insuleton. Nur in 1995, la Brasila Mar Ameo construis novan lumturon, quio existas gis hodiau. Menci indas che pro la facto che la plei alta puncto sulla insularo estas nur dec hoc metroen super la mar nivelo, la insuletoi estas malfaziele videblai de malproxime. Do povas ocasi ship rompigioi. Concerne alla occupado della insularo per Brasilo, libretto de della Mar Armeo clarigas ienon. La Convenzio de la Unuiginta Nazioi pri la raitoi de la maro estigis la raiton de la mar statoi por esplorado ca exploatado, conservado ca administrado de natura remedoi, vivantai au sen vivai, quiu i trovigas in gia exclusiva economia zono, EESO. Tamen rilate al insuloi la convenzio determinas che rocoi qui ne taugas por homa loggiado au economia vivo ne havu exclusivan economian zonon, nec continentan platformon. Pro tio, cae char Brasilo opinies grave havi tian ee zon, esis necesse construi logeion cae logi sur Belmonte estis construita scienza stazio in 1998, cae ecte vivas almeno quar sciencistoi, neciam la samai, in gi. La occupado ne nur ebligas alt nivelain esploroin in diversae scienzae branchoi, sed ancao donas al Brasilu la raiton al 450.000 quadratae kilometoi de EESO circao la insularo la insularo evidente presentas malfacilain vivo condicioin, sed la stazio esas circoaita de ricia biodiversetso cae crome havas geologian structuron in cio trovigas maloftai mineraloi. La geografia posizio de la insularo inter la norda cae suda hemisferoi cae inter la Africa cae America continentoi donas alla scienza sazio unican condicion por disvolvigio de esploroi in la areo de meteorologio, geologio, oceanografio, chemio cae biologio. La insularo ludas gravan rolon in la vivo ciclo de plurae spezioi de bestoi, por cioi gi esas grava etapo in iliae migradoi tie fishoi, crustacoi, birdoi, testudoi, cae aquae mamuloi nutrasin cae reproductasin. Cil mi diris, ciam lodjas cae laboras almeno quar sciencisto in la stazio, sed ili restas tie nur po du semainoin. Ili estas veturigatae per shipo, quiu ancau cunportas la necessain materialoin cae nutrajoin ca quio restas anclumita proxime. La electran energion por funcciigi lumiloin cae apparatoin li fotovoltae fotovolta installajoi. En 2005 estis construita nova scienza stazio en io mete pli alta loco por esti protectita contra la forte ondoi, quio igis pli grava cae pli ofta minazzo olter tertremoi sed evidente tiui ne estis neglectitai. Crom la quar scientistoi logiantai sur la cefa insuleto, ancao quelcae aliai principi iunae scientistoi, povas fare esploroin dum quelcae tagoi. Vidu la suban filmeton, in cui Brasila giornalistino faras rapporton pri la insularo. La shipa veturado comincijas in la nord-orienta Brasila urbo Natalo cae dauras inter du cae quartagoi, depende de la tipo de shipo.